บุ๊กทูห้าสิบสองเป็ดเยสยัดดวในห้างสรรพสินค้าอบขดนอมดอมเราไปห้างสรรพสินค้ากันไหมอีเยเมดอบ o ด c h o d อดอมผมต้องไปซื้อของ Musím urobit nějaké nákupy. ผมอยากซื้อของหลายอย่าง Chcem toho veľa nakúpiť. แผนกเครื่องใช้สำนักงานอยู่ที่ไหนครับ Kde sú kancelárske potreby? ผมต้องการซองจดหมายและเครื่องเขียน Potrebujem poštové obálky a papier. ผมต้องการปากกาลูกลื่นและปากกาเมจิก Potrebujem pera a z v r a z o v a e แผนกเฟอร์นิเจอร์อยู่ที่ไหน Gdzie n b t o k ผมต้องการตู้และตู้ลิ้นชัก Potrebujem s k r i u a komodu. ผมต้องการโต๊ะเขียนหนังสือและชั้นวางหนังสือ potrebujem písací stôl a policu แผนกของเล่นอยู่ที่ไหนครับ kde sú hračky ผมต้องการตุ๊กตาและตุ๊กตาหมี potrebujem bábiku a medvedíka ผมต้องการลูกฟุตบอลและกระดานหมากรุก potrebujem futbalovú loptu a šachy แผนกเครื่องมืออยู่ที่ไหนครับผมต้องการค้อนและคีม ผมต้องการสว่านและไขควงแผนกเครื่องประดับอยู่ที่ไหนก Где ส у шперки? ผมอยากได้สร้อยคอและสร้อยข้อมือ Potrebujem reťazku a náramok. ผมอยากได้แหวนและต่างหู Potrebujem prsteň a náušnice.